Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Jedanaest je kolovoza 559. godine, ponedjeljak je. Pred gradom Konstantinopolom, Carigradom, odigrava se neobičan događaj. Ispred vrata koja vode u grad okuplja se velika povorka. U njoj su državni činovnici, sluge, tegleći, jahači, konji, kola. Tu veliku pratnju predvodi nitko drugi do Justinijan, car istočnog rimskog carstva Bizanta. U tom trenutku on je vjerojatno najmoćniji čovjek na svijetu, obnovitelj starog sjaja rimskog carstva, graditelj prekrasnih i monumentalnih crkava, pokrovitelj ogromnog posla rekodificiranja rimskog prava, pobjednik nad vandalima, gotima i perzijancima. Cari pratnja vraćaju se iz Selimbrije, mjesta udaljenog 65 km od Carigrada. Justinijan je tada u kasnim 70. godinama, vlada već 30 godina. I sve to vrijeme taj car jedva da je nogom kročio izvan Carigrada. Zašto se car odlučio na taj rijetki izlazak iz grada? U prosincu 557. veliki potres teško je oštetio Tračanski dugi zid, koji se protezao od obale Mramornog mora do Zlatnog roga u dužini od 60 km i predstavljao je vanjsku obranu grada. Nakon potresa skupina Kutrigura probila se kroz taj zid. Car je poslao svog vojskovođu Belizara da protjera Kutrigure. On je to uspio i car se odlučio na taj važan put do Selimbrije. Zid je popravljen Mir je uspostavljen i car se u kolovozu triumfalno vratio u grad. Vlada će još pet godina. Kada je car prošao kroz ta jedna od gradskih vrata, pred njim se otvorila blistava panorama grada. Iza brda i dolina vidjeli su se stupovi na kojima su bili kipovi careva, Justinijanovih predšasnika blistale su kupole crkava, one najljepše on je sam dao podignuti. Kupolu one najveće i najljepše svete Sofije nije bilo moguće vidjeti. Urušila se u potresu koji je načao zidine. Treba će godine da se kupola ponovno podigne. Jutarnje ljetno sunce obasjalo je more, koje je s tri strane okruživalo grad. Mramorno more, bospor i zlatni rog činili su vijenac oko grada. Grad je bio veličanstven, Justinijan je bio moćan vladar po tom caru, ovako piše glasoviti povjesničar starog vijeka John Bagnall Bury. Njegovi intelektualni talenti bili su daleko iznad standarda rimskih careva. I da ga Fortuna nije pozvala na tron, on bi stekao ugled baveći se nečim drugim. On je imao energiju za koju se činilo da je neisrpna. Volio je rad i ne bi bilo nevjerojatno tvrditi da je on bio najradišniji čovjek u carstvu. Iako je njegov um bio od one vrste koja se zaokuplja detaljima, bio je sposoban zamisliti velike ideje. Prema sebi nije bio popustljiv, njegova je umjerenost bila asketska. Tijekom korizme postio je cijela dva dana, tijekom ostatka blagdana uzdržavao se od vina i živio je na divljim biljkama začinjenim uljem i octom. Spavao je malo, radio dugo u noći. Čini se da je Justinijan bio idealni car, pravi nastavljač najboljih tradicija Rimskog carstva. Ali postojalo je i drugo lice tog čovjeka. Njegova priroda bila je neprirodna mješavina gluposti i zla. Kao što je u stara vremena jedan filozof peripatetičar rekao, istina o njemu je da se suprotne kvalitete kombiniraju u čovjeku kao mješavina boja. Pokušat ću ga oslikati onoliko koliko je uopće moguće prodrijeti u njegovu složenost. Ovaj car je bio varalica, podmukao, lažljiv, hipokrit, dvoličan, surov, vješt u prikrivanju svog mišljenja. Nikada nije plakao od radosti ili boli. Uvijek lažac, ne samo u iznenadnim situacijama, već i napismeno, kada se zaklinjao svetim zakletvama svojim podanicima. Prijatelju kojeg se nije moglo vjerovati. Bio je izdajnički neprijatelj, lud za ubojstvom i pljačkom, svadljiv isklon promjenama, lako povodljiv za svakim zlom. Ove riječi napisao bizantski povjesničar Prokopije iz Cezareje. On je bio savjetnik Justinijanovog vojskovođe Belizara. Sudjelovao je u ratovima protiv Perzijanaca, Vandala i Gota. Možda je bio prefekt Konstantinopola i napisao je dijela koje su ključna za razumijevanje rane povijesti Bizanta. Prokopije je napisao ratove u kojima je opisao Justinijanove ratove protiv Perzijanaca, Gota i Vandala. Napisao je i građevine u kojima je opisao sjajne graditeljske pothvate tog cara. Ali napisao je i anegdotu, historiju Arkanu, tajnu povijest u kojoj je napisao i redke u kojima je Justinijana nazvao demonom. Zbog samo dva dostignuća Justinijan bi zaslužio slavu. Prvo je bilo sređivanje nereda koji je vladao u pravnom sustavu carstva. Stoljeća rimske pravne tradicije bila su u neredu. Justinijan je odabrao pravnika Tribonijana za taj posao. John Julius Norvić u knjizi Kratka povijest Bizanta piše. U Tribonijanu je Justinijan pronašao čovjeka sposobnog da provede u djelo dugo zamišljanu reformu. Bila je to potpuna rekodifikacija rimskoga prava, uklanjanje svih ponavljanja i proturječja i dijelova koji bi mogli proturječiti kršćanskom učenju, zamjena zbrke i kaosa jasnoćom i sažetošću. Pod Tribonijanovim predsjedanjem posebno povjerenstvo koje je imenovao car počelo je rad. 8. travnja 529. manje od 14 mjeseci nakon što je počeo rad na tome, novi je kodeks bio spreman. Tjedan dana kasnije stupio je na snagu. Bio je to vrhovni zakon za sve sudove u carstvu. Justinijanov kodeks ili corpus juris civilis sastojao se od novog zakona, zatim od digeste, rada u kojemu su kodificirani radovi rimskih pravnika, institucija neke vrste priručnika za studente prava i od novele u kojoj su bili skupljeni radovi pravnika do 565. godine. Drugo veliko Justinijanovo dijelo Prokopije je u knjizi o građevinama ovako opisao. Ne. Crkva se odlikuje neopisivom ljepotom, nadmašuje sve, kako svojom veličinom, tako i harmonijom svojih mjera. Nema niti jedan dio viška ili dio koji je manjkav. Ona je veličanstvenija od običnih građevina. Crkva je puna svjetlosti i sunca. Moglo bi se reći da nije osvjetljena suncem izvana, već da zrake nastaju u njoj samoj. Ovako je Prokopije opisao Aju Sofiju, Svetu Sofiju, vjerojatno najsjajniju crkvu ikada sagrađenu. Samo gradnja Svete Sofije i niza drugih građevina po carstvu i stvaranje korpusa Juris Civilisa osigurali bi Justinijanu mjesto u povijesti. Ali postojala je ona druga careva strana. Justinijan je rođen 482. godine u Trakiji. Njegov ujak bio je car Justin, koji je kao seljak, kako to Prokopije piše, nakon očajne borbe sa siromaštvom, krenuo u Carigrad samo sa ogrtačem preko ramena i s nekoliko lepinja ispečenih kod kuće. Justin se uzdigao do zapovjednika carske garde. Nakon smrti cara Anastazije postao car. Justinijan je dobio najbolje obrazovanje. Još tijekom Justinovog vladanja počelo je njegovo uvođenje u državničke poslove. Vodio je izmirenje istočne i zapadne crkve. Godine 527. umro je Justin i Justinijan ga je naslijedio na prijestolju. Nakon godinu ili dvije od dolaska na prijestolje dogodio se važan događaj za cara. Oženio se za Teodoru. Ona će u povijest ući kao najmoćnija žena u povijesti Bizanta. Inteligentna, snalažljiva, oštruman promatrač političkih zbivanja i izuzetno hrabra osoba. Ona će biti najpovjerljiviji Justinijanov savjetnik. Ali kao i kada je u pitanju car, Prokopije o toj ženi napisao neke nevjerojatne stranice u svojoj tajnoj povijesti. Na polju zadovoljstava nikada nije pobjeđena. Često je odlazila na izlete s deset i više mladih ljudi u cvatu muškosti i snage i ljubakala cijelu noć sa svima. Kada bi joj dosadili u svom nadmetanju, prihvatila bi njihove sluge. Često, čak u kazalištu, pred ljudima je skidala kosti i stajala gola pred njima, odnosno imala je vrpcu iznad venerinog brijega. Ne zato što se stidjela da to pokaže pred publikom, već zato što je postojao zakon koji je zabranjivao da se netko pojavi gol na pozornici. Pokrivena vrpcom, pala bi na pod naslonjena na leđa. Robovi, kojima je ta dužnost bila povjerena, sipali bi ječmena zrnca u čašicu tog strasnog cvijeta, dok bi obučene guske kljucale zrno po zrno i jele. Ustavši bez srama, uživala je u slavlju izvedbe. Carigrad je posvećen 330. godine, posvetio ga je Konstantin Veliki, koji je namjeravao stvoriti novi Rim na istoku carstva. Nakon 378. bitke kod Hadrianopolisa, gdje su Goti porazili rimsku vojsku, počelo je jedno stoljeće borbi tim borbama nestaće zapadni dio carstva i istočni će se uspjeti održati na životu. Car Anastazije počeo je obnovu istoka. Svom nasljedniku Justinu ostavio je punu blagajnu. Justin ju je nije ispraznio. Justinom nasljednik Justinijan pokrenut će ogromne projekte koji su pokazali novu snagu carstva. I kao kada je u pitanju karakter Justinijana i Teodore, njegovi briljantni uspjesi imaće i svoju tamnu stranu govori dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. starija historiografija ili donedavno e, je e, iza tih Justinijanovih postupaka vidjela određen plan. Dakle, u ideološkom smislu on je htio obnoviti jedinstvo i rimskoga i kršćanskoga e, svijeta, pa je onda unaprijed imajući to na umu, da kada su okolnosti bile valjane, dobre, krenuo u ostvarenje svoga plana. E, novija razmišljanja više govore o nekom e, stihijskom carevom e, postupanju, da je iskoristio date okolnosti, a da nije iza toga postojao neki konkretan plan upravo iz toga što je opća situacija bila nepovoljna. Napokon Justina od samog početka vladavine e, mora i brigu voditi o sukobu s Perzijom koji je naslijedio od svoga e, ujaka i prethodnika e, Justina prvoga pa onda bilo kakve daljnje ofenzivne akcije dok su problemi na istočnoj granici se ne čine osobito razboritima u konačnici e, mir je tek bio definitivno sklopljen 532. godine, ali potencijalno se sukop nastavljao, kao što to ostalom pokazuje dana povijest i u 40. E, godinama i početkom 60. godina. Dakle, e, ono što je doista moglo stajati iza te Justinijanove rekonkviste je u konačnici taj ideološki obzir poneprije, težnja da i osobni motiv da uzveličaje vlastiti e, položaj, ali ne smije se zanemariti još jedna važna okolnost da je u Carigradu e, stanovala elita, dakle aristokrati koji su izbjegli bilo iz e, Afrike, Sjeverne Afrike koji su dakle zauzeli vandali ili iz Italije, dakle nakon kvaranja odnosa između Istočnog carstva i Ostrogota, koja je bila itekako zainteresirana da se vrati i da dobije natrag svoje posjede koje je izgubila. Justinijan nije imao idealne uvjete za vladavinu, čak mu je i priroda učinila vladanje teškim. Nekoliko je teških potresa skoro stravnilo neke gradove u carstvu. U jednom od njih stradao je Carigrad. Niz gladnih godina izazvale su krizu u carstvu. I 541. u carstvo je došla velika kuga. Bila je riječ o bubonskoj kugi koja je prvo izbila u Egiptu, pa se preko Sirije i Male Azije proširila i na sam Carigrad preko tog grada došla je u Italiju i Afriku. Kuga je pobila toliko ljudi da je radne snage bilo malo i nadnice su tako skočile da ih je car morao ograničiti ediktom. U godinama bolesti i na vojnom polju car je bilježio poraze i u najboljem slučaju mogao je računati na pat poziciju. Ali na kraju car se uspio držati i postigao je puno. Steven Runciman u knjizi Bizantijska civilizacija piše. Justinijan je postigao mnogo. On je uljepšao svijet i dao mu najbolji zbornik zakona. Njegova osvajanja ponovno su oživjela rimsku civilizaciju na zapadu. Njegov cezaropapizam spasio je od kanose njegove nasljednika na istoku. Ali sve je to dalo dvije gorke pouke. Da se istok i zapad ne mogu pomiriti i da su dobre financije osnova uspješne vladavine. Ne obraćajući pažnju na ova pravila, Justinijan je nanio nepopravljivu štetu carstvu. Za samog pak cara najvažniji je bio ponovni povratak rimskog oružja u provincije na zapadu. Bila je sretna okolnost e, što je recimo prvi udar bio usmjeren protiv e, vandala koji su do toga vremena već e, bili kako na zalazu. Dakle, više ni ono mjesno stanovništvo nije imalo interesa ih podržavati jer su se pokazali još i gorim vlastodržcima nego što je to bila ona kasno rimska vlast, pogotovo zato što su vandali bili arijanci a ipak e, stanovništvo toga prostora većinom pravjerno počeli su i progoniti, dakle i tu su bili e, dodatni problemi i taj e, sukob je razmjerno jednostavno bio razriješen, sami vandali nisu bili u stanju pružiti adekvatan otpor i to je bio prvi korak te rekonkviste. Nakon toga je slijedila Italija, taj se sukob otegao na više od e, dva desetljeća za kompliciranom činjenicom što se carstvo moralo onda nositi i sukobom s Perzijom prigodice, dakle e, jednostavno je teško voditi e, ratove na dva bojišta i još donekle se carstvo uspješno umješalo u prijestolne borbe u Hispaniji, dakle među Vizigotima i tamo je onda stavši na stranu jednog od kraljevskog kandidata pod svoju kontrolu stavilo e, jug i jugozapad e, Hispanije. I zapravo to je ono e, što je Justinijan uspio učiniti, doduše ta elita koja je potaknula te ratove preosvajanja je dobila što je htjela, dakle Justinijan je i posebnim zakonskim odredbama onda i poništio sve ono što je bilo e, do toga vremena, dakle sve one zakonske odredbe koje su donijeli bilo vandali, e, bilo ostrogoti i vratio je stanje na prije nego što su oni došli i osvojili ta područja. Dakle, svi ti golemi posjedi su onda bili restituirani svim onim aristokratima koji su ih i e, tražili. Međutim, dugoročno od toga svega nije bilo osobite koristi. U vrijeme vladanja Konstantina Velikog kršćanstvo je postalo službena religija Rimskog carstva. Nečak Konstantina Velikog Julijan pokušao je vratiti život staroj vjeri Rima, ali nakon njegove smrti 363. godine kršćanstvo se opet vratilo, a Julijan je u povijest ušao s nadimkom apostata ili otpadnik. Nova se vjera polako počela učvršćivati u carstvu. Sada je imala cara za zaštitnika. Sredinom četvrtog stoljeća pojavili su se i prvi redovnici. Sin jednog kopskog zemljoposjednika odrekao se svijeta i otišao u pustinju kako bi se posvetio molitvi. Njegovo ime bilo je Antonije. Nakon njega mnogi su krenuli tim putem. Isprva je pokret pustinjaštva bio ograničen samo na Egipat, ali onda se proširio i po cijelom carstvu. Warren Treadgold u knjizi Povijest Bizanske države i društva piše. Antonije se borio s iskušenjima da sagriješi. Iskušenje je vidio u obliku demona. Na kraju je postigao duhovni mir koji mu je donio mnoge poštovatelje i oponašatelje. Propovjedao je onima koji bi ga posjetili. Snažno se opirao arijanstvu i tako se stavio na stranu Atanazija od Aleksandrije. Nakon Antonijeve smrti 356. godine, njegov način života opisan u biografiji koju je napisao Atanazije, postao je uzor drugim asketima u Egiptu, Siriji i drugdje. Možda najpoznatiji od njih bio je Simeon Stilit, koji je dugo godina, do smrti 459. godine, živio na jednom stupu u sjevernoj Siriji, Tamo se molio i propovijedao hodočasnicima i učenicima. skupine redovnika i pustinjaka počele su se udruživati u organizirane zajednice. Prva od njih utemeljena je nakon 320. godine u Gornjem Egiptu od bivšeg pustinjaka Pahomija. U trenutku smrti 346. Pahomije je vodio 11 manastira. U dva od njih bile su redovnice. Sva ta mjesta vođena su prema neformalnim propisima. Sve će to postati formalnije s Bazilijem od Cezareje, bivšim pustinjakom koji je 370. postao biskup. On će redovnicama i redovnicima propisati način života koji se sastoja od molitve i rada redovništvo je postalo jedan od načina da se pobjegne iz svijeta kasnog rimskog carstva. Taj svijet baš i nije bio lijep. Ostali su se morali navikavati na nove društvene odnose. Što se tiče određenih društvenih pitanja, dakle pitanje kolonatskog e, sustava, to je postalo doista i učvršćeno upravo u tome kasnome razdoblju carstva, e, kada se pojedinci koji su i dalje formalno pravno slobodne osobe vezuju za svoju česticu koju obrađuju. Dakle, oni obrađuju određenu zemljišnu česticu, dužni su na podavanje državi, dakle plaćaju porez po svojoj osobi, ali i plaćaju porez temeljem eh, onoga prihoda koji ostvaruju od eh, obrade eh, zemlje. kako to je katkada bio čak i porez u naturi, dakle plaćao se u prirodninama, E, s obzirom na to da se vojsku moralo i ovako onako opskrbljivati živižom, pa se činilo jednostavnije e, kako da se prikuplja i na taj način hrana. I s druge strane, zato što novac je sve manje i manje e, vrijedio, dakle, s obzirom na to da se onaj udio plemenite kovine u novcu sve više i više smanjivo. Tek onda koncem petoga stoljeća, već spomenuto Anastazije prvi, je napravio jednu reformu novca koje je trebalo onda vratiti povjerenje u taj carski novac. Konstantin prvi je također izveo jednu monetarnu reformu, on je uveo zlatni novac, e, solid, koji je zadržao tu svoju vrijednost, dakle kao najvažnija zlatna e, moneta sve do 11. stoljeća, a onda se opet Bizantu dogodilo ono što i kasno carstvo počeje kvariti udio na plemenite kovine, pa onda taj solid, odnosno nomizma, kako se zvao u Bizantskom carstvu, Bizantskom razdoblju, više nije imao tu vrijednost kao, kao nekoć. Dakle, ti e, koloni e, su bili između ostaloga i obvezni na određena podavanja vlasniku zemlje. Oni nisu bili vlasnici zemlje, nego ako su nekoć doista i bili posjednici, u ovome razdoblju su se jednostavno odricali toga u korist aristokracije. Prvi vojnik koji se uzdigao do mjesta cara Rimskog carstva bio je Maksimin, punim imenom Gaj Julije Ver. On je na prijestolje došao 235. godine, kada su vojnici Legija, koji su čuvali granicu carstva na Rajni, ubili cara Aleksandra Severa i postavili Maksimina za cara. On je najvjerojatnije bio pastir iz Trakije. U staroj Grčkoj Trakija se protezala od Dunava na sjeveru do Egejskog mora na jugu i od Crnog mora na istoku do rijeke Vardar na zapadu. Maksimin je bio idealan vojnik, bio je snažan i hrabar ali povjesničar Julije Kapitolin piše i da je bio divljačke naravi, ohol i pun prijezira. Doduše često bi se pokazao i pravedni. Julije Kapitolin još piše. O njemu se zna da je često popio kapitolsku amforu vina dnevno. Pojeo do 40 libri mesa, a po kordu čak 60. Svi se slažu da nikada nije jeo povrće, a gotovo nikad nije pio čistu vodu, ukoliko ga ne bi prisilila žeđe. Svoje znoj često hvatao u pehare ili čaše, pa je pokazivao dva ili tri sekstarija znoja. Kapitolska amfora ima zapremino 26 litara. Jedan sekstari iznosi oko pola litre. O Maksiminovoj snazi kružile su i ove priče. Postoje i neke pučke priče o njemu kako je rukama mogao vući teretna kola, sam pokrenuti na tovaren voz, izbiti udarcem šake zube konju, a udarcem noge slomiti mu nogu, razmrviti komade pješčenjaka, slomiti tanje stablo. Julije Kapitolin navodi i da je Maksimin bio visoki krupan, čak piše da mu je palac bio toliko širok da je narukvice svoje žene nosio kao prsten. To je vjerojatno sve pretjerivanje u neka druga vremena, bez obzira na njegovu snagu i hrabrost, bez obzira na to što je bio care miljenik, pastir i strakije, ne bi mogao postati zapovjednik vojske na Rajni. Ali u trećem stoljeću Rim se promijenio. Barbari su ušli u rimsku vojsku. Uskoro će oni postati i njezin najznačajniji dio. Maksimin je bio prvi od careva koji su imali neugledno podrijetlo. Maksiminovim dolaskom na prijestolje počelo je razdoblje dugo pola stoljeća u kojemu će carstvo biti u stanju gotovo stalnog građanskog rata. Tijekom tog vremena svakakvi ljudi dokopali su se trona barem na par mjeseci. To razdoblje okončat će vojnički carev ali oni su uglavnom bili podrijetlom iz Ilirije, ljudi iz siromašnih obitelji koji su se u vojsci popeli na visoke položaje i onda od vojnika su postavljeni za careve. Na istoku carstva siromašni ljudi mogli su se popeti na prijestolju. Justin, koji će 518. godine postati car istočnog rimskog carstva, Bizanta, bio je podrijetlom siromašni seljak, svinjar. Njegova supruga Lupicina imala je još skromnije podrijetlo. Ona je bila robinja i konkubina čovjeka od kojeg ju je Justin otkupio. Vojska je bila jedna od rijetkih institucija u kojoj čovjek mogao napredovati. Recimo još Dioklecijan e, je e, propisao da zanimanja moraju postati nasljedna. Dakle, očekivalo se ako je vaš otac bio kotlokrpa da i vi nastavite to zanimanje. Ako je bio vojnik i vi ćete biti vojni. Dakle, sva zanimanja su postala nasljedna. E, na taj način se država htjela pobrinuti da ne nestanu neke struke koje su i vitalne za svakodnevno funkcioniranje. Postojele su zapravo dva izuzetka koja su onda e, omogućavala da se izađe iz tih e, strogih e, okvira. S jedne strane da pristupite vojsci, dakle da se odredite za vojnu karijeru i s druge strane da se odreknete svjetovnog života, dakle da odete u samostan, da postanete redovnik, s time da carske vlasti su nastojale ograničiti ovu mogućnost da se pristupi samostanu, iako ne baš osobito uspješno, pogotovo to nije se moglo spriječiti dakle, da ovi najviši društveni slojevi se odreknu svjetovnog e, života i postanu e, redovnici. Država je u tome imala svoga interesa, naime najviši zapravo činovnici su se popunjavali iz toga sloja. Ako bi oni dakle, napuštajući svjetovni život sve više i više se odredili postati redovnici više da kako nisu mogli biti i carski činovnici, dakle i tu se E, morala voditi e, briga da bude uvijek dovoljno ljudi koji su u stanju obnašati te e, administrativne funkcije i s druge strane da kako što se tiče vojske ona je pružala i tekako mogućnost onim najnižim slojevima da se uzdignu do vrhunaca vlasti napose su što nije neobično zapravo ti sitni zemljoposjednici ili seljaci koloni pristupali vojsci time se jednostavno otrgnuši onim okovima koji su ih e, sputavali. Carigrad ili Konstantinopol, Konstantinov grad, Novi Rim, bio je poznat po još jednom čudu, hipodromu. Utrke kola i konja bile su izuzetno popularne u starom svijetu. U Ilijadi, središnji događaj igara koja je Hilej priredio u povodu sprovoda svog prijatelja Patrokla, bile su utrke kola. Heroji Trojanskog rata upravljali su na tim igrama ratnim kolima u koja su bila upregnuta dva konja. U Rimu utrke su se održavale na glasovitom cirkusu Maximusu, ogromnoj areni dugoj 675 i širokoj 125 metara. Taj cirk podignut je još u vrijeme vladanja kraljeva u dolini Murcija koja se smjestila između rimskih brežuljaka Palatina i Aventina. U vrijeme Gaja Julija Cezara cirk je dobio svoj definitivni oblik. U vrijeme vladanja cara Trajana taj je cirk obnovljen i ukrašen. Područje je dugom po sredini smještenom zaprekom bilo podijeljeno u dvije staze. Zapreke su završavale okretalištima u obliku čunjeva, koja su bila ukrašena Augustovim obeliskom i drugim spomenicima, uključujući i pokretna jaja i dupine kojima se označavao kraj kruga u utrci. Pod različitim bojama u utrci je sudjelovalo četiri, šest, osam ili dvanaest kola. Na početku su boje bile crvena i bijela, onda su došle plava i zelena. Rimski car Domicijan, koji je vladao od 81. do 96. godine, posebno je volio utrke kola. U njegovo su vrijeme priređene kapitolije, igre u grčkom stilu, na koje je on potrošio gomilu novaca. U njegovo vrijeme crvenoj, bijeloj, zelenoj i plavoj boji trkačih kola dodane su i zlatna i grimizna. Te dvije boje nisu se dugo održale. Cirkus Maximus bio jedno od središnjih mjesta u Rimu. Na njemu se car ukazivao narodu Rima Tamo je taj narod znao iskazati svoje političke želje. Carigrad, grad koji je trebao biti Novi Rim, također je imao svoj hipodrom. Carigradski hipodrom mogao je primiti i do 60 tisuća gledatelja. Počeo ga je graditi car Septimije Sever, završio ga je Konstantin Veliki. Steven Ranciman ovako opisuje taj hipodrom u knjizi Bizantijska civilizacija. U zgradama koje su bile nagomilane oko hipodroma nalazile su se štale svih gladijatorskih životinja i stračare bezbrojnih cirkuskih slugu. Zabave u cirkusima bile su besplatne, njih je država novčano pomagala. Gledanje igara u hipodromu, borbe s divljim životinjama i trke bojnih kola predstavljali su veliku razonodu za stanovništvo. U sporovima između cirkuskih stranaka, plavih i zelenih, strasti su se toliko razbuktavale da su uzrokovale političke komplikacije i nemire. Car i carica morali su prisustvovati predstavama. U carsku ložu, katizmu, moglo se stići neposredno iz dvorca. Razrađeni ritual propisivao je njihovo kretanje i čitav način trka i davanja nagrada. U ranim vijekovima hipodrom je postao mjesto gdje je car mogao razgovarati i davati izjave svome narodu. On je tu bio pozdravljan kao car kao i u Rimu i u Carigradu su postojale navijačke skupine ili frakcije koje su fanatično navijale za svoju momčad, za svoja kola. U Carigradu te su skupine postale izuzetno važne. Nekada su one i carevima radile o glavi. Te skupine koje su diktirale može se reći navijačke e, strasti na, na hipodramu su e, bile zamišljene i da imaju određenu političku i e, čak e, vojnu e, funkciju unutar samoga grada, a proistekle su iste uobičajene podjele dakle, koje preslika iz Rima, dakle, navijačkih skupina identificiranih e, po bojama e, onih dakle, četvroprega, odnosno e, kola za koje su navijale. Dakle, u prvi mah kao i u Rimu su postojali ne samo zeleni i plavi, nego bijeli i crveni. Kako i svaka od tih skupina je imala i svoja mjesta u samome hipodromu. S vremenom će zapravo tu važnost izgubiti i bijeli i crveni, oni će se e, stopiti s ovim mnogo jačim skupinama, bijeli će se onda do početka 7. stoljeća sasvim stopiti s plavima, a crveni, crveni sa zelima. Što se tiče te političke i e, vojne funkcije, dakle te cirkuske stranke ili deme, kako se nazivaju u grčkim e, izvorima, su po potrebi mogle poslužiti kao obrana gradu ako bi se našla opasnost izvana, podijelilo bi im se e, oružje i oni su također mogli sudjelovati e, u obrani grada ili u konačnici da održavaju red u samome, e, samome gradu. Carigrad se obično ne smatra gradom u kojemu se poput Rima iz carskog vremena živjelo raskalašeno. Kako to Steven Ranciman piše u knjizi Bizantijska civilizacija, taj je grad imao samo jednu javnu kuću. Ona se nalazila u četvrti Zeugma, koja je bila smještena na Zlatnom rogu. Ispred kuće nalazio se kip Afrodite i to je bila oznaka da je tamo javna kuća. Ali u Carigradu druge su stvari mogle raspaliti strasti teološka pitanja, sukobi između pravovjernih, monofizita, arijanaca i nestorijanaca mogli su dovesti do teških obračuna. Najžešće strasti izazivali su utrke u hipodromu. Plavi i zeleni mogli su cijeli grad dovesti na rub rata. Prokopije u svojoj tajnoj povijesti ovako piše o djelatnostima plavih u rano doba vladavine cara Justinijana. Gotovo svi su od početka nosili oružje otvoreno, dok su po danu prikrivali svoje dvosjekle bodeže duž bedara ispod plašteva. Skupljajući se u bande čim bi se suton počeo spuštati, pljačkali su bolje odjevene na otvorenom trgu i u uskim uličicama, grabeći u prolazu njihove ogrtače, pojaseve, zlatne broševe i sve što bi se našlo na njihovim rukama. Neke su poslije pljačke i ubili, kako kasnije ne bi nikoga mogli obavijestiti o napadu. Stvari su bile time ozbiljnije što se znalo da car Justinijan favorizira plave. Oni su se pak počeli drugačije odjevati kako bi izvan hipodroma pokazali pripadnost svoje frakciji. Prokopije piše. Najprije su u buntovnici revolucionarno promijenili svoje frizure, jer oni su rezali kosu različito od ostalih Romeja. Ne podrezujući brkove i bradu, puštali su ih da rastu poput perzijanaca, ali su vezali kosu na čelo kratko do očnica i onda je puštali dolje svom dužinom u neredu, straga poput masageta. Tu zlokobnu kombinaciju nazivali su hunskom frizurom. Potom odluče nositi grimizne vrpce na svojim togama. Razmetali su se uokolo u odjeći koja je pokazivala viši rang od njihovog položaja, jer jedino su se opljačkanim novcem mogli tako nagizdati. Rukavi njihovih tunika bili su tjesno skrojeni oko ručnog zgloba, a odatle pa naviše do ramena bijahu beskrajno široki. Kada su god pomicali ruke, plješćući u kazalištu ili bodreći kočijaša u hipodromu, ti rukavi upadljivo su lepršali, pokazujući običnom narodu kako imaju lijep i dobro razvijen stas, oni koje pokriva tako široka odjeća. Prokopije piše da su se ljudi u Carigradu počeli odjevati lošije, kako njihova odjeća ne bi otkrila bogatstvo. Suci su počeli donositi presude ne prema zakonu, već prema tome tko je u sporu neprijatelj ili prijatelj plavi. Počelo je zlostavljanje žena na ulicama grada. Sukob između plavih i zelenih u nekoliko je navrata doveo grad na rub građanskog rata. Već za vrijeme vladanja cara Anastazija, koji je na prijestolje došao 491. i na njemu se zadržao 27 godina, sukob plavih i zelenih zaprijetio je caru i gradu. U doba Justinijana te dvije frakcije ponovo će zaprijetiti caru Bizanta. E, naime, e, u historiografiji se dugo vremena e, smatralo da se te skupine mogu podijeliti po određenom podrijetlu i pa čak e, po nekim vjerskim obzirima, pa bi recimo zeleni poneprije pripadali monofizičkoj sljedbi, e, s druge strane e, bi okupljali recimo i trgovački stalež, plavi bili više pravjerni pa bi onda okupljali predstavnike dakle šire populacije. Međutim, novije istraživanja pokazala su da zapravo se ne može govoriti o takvoj strogoj podjeli i da nema dovoljno potkrepe u izvorima za takvo e, mišljenje. Inače, e, same te skupine nisu bile osobito e, brojne. Oni podaci koji su sačuvani pokazuju recimo da je negdje plavih bilo oko 1100, zelenih 900, dakle otprilike 900, dakle negdje su se tu u brojima kretali otprilike jednako, međutim njihova snaga je proizlazila iz ostalih, dakle sudionika događanja e, u hipodromu. Važna njihova funkcija e, isto u političkom smislu je bila to što su bili zaduženi za organizaciju igara. Dakle, oni su se brinuli za to da e, u konačnici bude na repertuaru ono što je trebalo biti. Dakle, njihovi predstavnici su u konačnici onda i ravnali samim, samim i to je onda potencijalno zapravo omogućavalo im da E, izražavaju ono što se pod navodnicima može nazvati i narodnom, e, narodnom voljom i doista u pojedinim trenucima su oni to e, i tekako znali učiniti, međutim najčešće su bili međusobno sučeljeni s obzirom na to da su zastupali različite boje, pa je onda Carigrad recimo napose kraj petoga i početkom šestoga stoljeća upravo pod vladavinom Anastazija prvoga bio je prilično nesigurno mjesto kada su e, navijačka naselja znala doista prerasti u prilično žestoke e, sukobe. Hipodrom nije bio važan samo zbog utrka i navijačkog nasilja i fanatizma plavih i zelenih on je bio mjesto dovoljno veliko da se na njemu održe i neki drugi važni događaj. Godine 610. svrgnut je car Foka, kojeg su smatrali tiraninom. Njegov nasljednik Heraklije, koji je poveo pobunu protiv tog cara, dao je da se na hipodromu nakon Fokinog smaknuća sruši i spali njegov kip. Bio je to simbolički kraj nasilnikove vladavine. Zajedno s kipom spaljena je i zastava plavih. Recimo poznato je 501. godine e, da su izbili gotovo opći nemiri u Carigradu s tim u vezi, dakle vezani i za hipodrom, ali čak za pojedina kazališta u Konstantinopolu, kada su, evo ga, bile, može se reći, i pripremane svojevrsne zamke. Slično mora se priznati e, kako to znaju današnji e, navijači. U se pripremiti, recimo, u ovom konkretnom e, slučaju su trebali, dakle, plavi, odnosno se pobrinuli za to da dan prije u čupove sakriju oružje, kamenje i tako dalje, prije nego što je bila manifestacija. Jer na manifestacije su onda izbili takvi sukobi da je stradalo zapravo i nekoliko tisuća ljudi Podaci govore o 3000 ljudi u općem metežu koji je nastao u njihovom, eh, njihovom sukobu. Dakle, to je bio jedna, jedna konstanta eh, života u Carigradu. Zapravo sve do te eh, pobune Nika pod Justinijanom prvim 532. koja je isto onda počela kao navijačko svojevrsno nasilje, dakle zato što je prethodno bio jedan žestoki sukob između zelenih i plavih, E, i carske vlasti, odnosno e, gradske vlasti su dale e, uhititi začetnike toga sukoba. Međutim, onda su se zeleni i plavi udružili u zahtjevu da se ti kolovođi oslobode. Kada da kako to nije dolazilo u obzir, to je vjerojatno već bilo unaprijed sve pripremljeno, onda su izbili opći neredi. Tu se pokazuje i da je samo stanovništvo Carigrada bilo prilično nezadovoljno Justinijanovom vladavinom, jer su i zeleni i plavi, dakle udruživši se, žestoki protivnici sada zajedno e, djeluju, e, stekli i priličnu podršku ostaloga stanovništva. Trinaest siječnja 532. godine car Justinijan zauzeo je svoje mjesto u hipodromu i dao znak da igre počnu hipodrom se potresao od uzvika. Sve je to bilo uobičajeno na tom mjestu. Ali car je shvatio da se nešto čudno događa kada je primijetio da plavi i zeleni ne viču jedni na druge, već da su po prvi puta ujedinjeni. Uzvikivali su nika nika ili pobjedi pobjedi. Caru se nije svidjela ujedinjenost plavih i zelenih. Povod za ujedinjenje tih frakcija bili su neredi koji su izbili u oči održavanja utrke na hipodromu. U nizu manjih incidenata i okršaja između dviju frakcija poginulo je nekoliko ljudi. Prefekt Carigrada Eudaimon uhitio je osumnjičene za ta ubojstva, saslušao njih i svjedoke i sedmero izgrednika osudio na smrt. Kada je došao dan određen za pogubljenje, dvojica osuđenika, jedan plavi, jedan zeleni, uspjeli su pobići i sakriti se u crkvi. Prefekt je okružio crkvu naoružanim ljudima. I plavi i zeleni tražili su da se ta dvojica puste i pomiluju. 13. siječnja bio je određen za održavanje velike utrke. Car se pojavio pred prepunim hipodromom i onda se suočio s ujedinjenim frakcijama. Plavi su čak zanemarili činjenicu da im je do sada car bio otvoreno naklonjen. John Julius Norvić u knjizi Kratka povijest Bizanta piše. Utrke su obustavljene. Svjetina je prokuljala iz velikog trkališta, želeći nanijeti što je moguće više štete. Prvi cilj bila je palača gradskog prefekta, gdje su prije nego što su je zapalili, oslobodili sve zatvorenike. Otuda su krenuli prema prefekturi Pretorija, onda prema zgradi Senata i čak do dviju velikih crkava, Svete Eirene i Svete Sofije. Iza sebe su ostavili vatreni trag, do kraja dana sve te zgrade i mnoge druge bile su u ruševinama. Pet dana i noći dim se dizao iznad grada. Drugog dana pobune Svjetina se vratila na hipodrom i tražila trenutačno otpuštanje Ivana od Kapadokije, pretorijskog prefekta, kvestora Tribonijana i prefekta grada Eudajmona. Justinijan je sada uvidio da su stvari otišle predaleko i pokušao je umiriti Svjetinu tako što je iz službe otpustio svoje najbliže suradnike to nije bilo dovoljno, govori doktor Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ustanici su čak onda izabrali i protucara, dakle nekoga od koje trebaju Justinijana e, naslijediti i to e, ne e, od njegove volje, jednostavno su ga dograbili, ni uspio pobjeći na vrijeme, pa je onda da ne bi i sam zaglavio ako bi ih odbio pristao postati njihov izabranik. Justinijan se već i uplašio da su stvari toliko izmakle kontroli da neće uspjeti zadržati Carigrad, bio je spreman na bijeg, pa ono kako pripovjedaju e, izvori, je istupila na tom silenciju, odnosno e, sastanku dakle, najviših carskih dužnosnika i njegova supruga Teodora kao onda e, ga potaknula na to da ne odustane, da ne bježi, jer ako treba umjeti, bolje umjeti kao car nego kao neki bjegunac. I onda je stvar bila tako riješena da je Eunuh, e, Narzes ili Narzet, koji je bio jedan od bliskih Justinijanovih suradnika, e, potkupio plave. Dakle, sam Justinijan je bio skloniji plavima, pa su onda oni dobili tu milost da budu potkupljeni, e, a zeleni su onda zapravo proglašeni neprijateljima i zajedno sa ostalim stanovništvom ono se ono se okupilo u hipodromu gdje im je bilo zapravo glavno središte hipodrom kao u konačnici i centar političkog e, života Carigrada i onda jednostavno čete su zatvorile hipodrom, ušle Dakle, i nastale je veliko krvoproliće, posljedice su bile e, strašne, više desetaka tisuća mrtvih, e, pretpostavlja se da je Carigradski hipodrom mogao primiti negdje do 60 tisuća ljudi, ako je to bilo dupkom puno, onda doista je moglo biti jako puno žrtava. Osim što je Justinijan mogao zadržati vlast e, nesmetano, to je bila pouka i zelenima plavima e, u buduće da više ne pokušavaju ono što su pokušavali pod Anastazijem e, prvim, dakle te sukobe doista intenzivirati, pa da budu i toliko žrtava, dakle doduše ne jasno kao u ovoj pobuni. Izvori pripovjedaju da tek onda 545. su bila nova mala koškanja, ali ništa osobito, dakle, e, nisu, nisu se ponavljala ta navijačka naselja i ti žestoki e, sukobi e, prije toga vremena. Justinijan je preživio pobunu Nika i vladaće Bizantom još 30 godina. Ovom pričom o pobuni zelenih i plavih završavamo serijal o ranoj povijesti Konstantinopola i Bizanta. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Povijest četvrtkom za vas su napravili. Glazbeni urednik Maro Market tek čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Dubravko Robić, a u redu i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.